njyewe icyo navuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro nukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki muritegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki murakoze kubandanya utegabiri biri radio isanganiro nkuramutse ngohe nikaze mu kiganiro wibaza iki kiganiro kurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mangu mu gihe bimaze iminsi byibonekeza ko imigenderane atari myiza hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi maze uguhanahana ibidandazwa nabyo nyene bikaba bitoroha wibaza ko uyu munsi abanyarugombo batubwira inkurikizi zijanye nuko kudahanahana ibidandazwa kumaze iminsi kwibonekeza hagati y’ibyo bihugu bibiri Ernest Pablo wajiwabo nije naguteguriye wibaza iki cy'uyu munsi nsubire nguha hewe washitse aha ni ku isanganiro muri rusange uburundi n'u rwanda bisangiye byinshi uretse ko bisangiye imbibe bisangiye no kuba biri mu bihugu bya mu ishyirahamwe sepejeri n'ishyirahamwe east african community rero turabye ayo masezerano yose n'amasezerano ajejwe ubudandaji ategeza kurekura yuko ibyo bihugu biteza gusangira ibidandazwa biteza guhanahana ibidandazwa hagati yabyo rero ni ukuvuga yuko twe tubirabye muri iyi minsi hariho ingingo zagiye zifatwa zituma ibidandazwa bidashobora guhanahana neza nka twebwe dusanzwe turi ku mipaka twari dusanzwe tujya mu rwanda dukoresheje ikarangamuntu isanzwe ariko nk'ubu umuntu adafise rujya rupapuro rwa sepejeri cyangwa rese pase na impapuro zigwa amafaranga atari make ku mikoro mike y'abarundi rero usanga ubu udashobora kujya mu gihugu cy'u rwanda urumva n'ibintu bibabaje cyane turafise ingorane aha mu gihugu cyacu cy'ubuntu cyane cyane muri komine yacu ya rugombo duhanura urubibi n'igihugu cya kongo duhanura urubibi n'igihugu cy'u rwanda turafise ingorane cyane cyane ibintu by'ibidandazwa urabone hambere mu minsi yahera ibidandazwa turabihanahana umuntu yimbuye twimbuye hano turarima tukimura cyane kuko turafise eh, amazi turavumira imirima iyo twimbuye intore tukimbura itomati tukimbura amapavuro tukimbura amapasiteke turimbura ibitunguru byinshi Eh, turimbura imicungwa turimbura ibyamwa by'imyembe ibyo byose ubu ntaho tugiye tubishorera tuvuge nk'imicungwa nk'ubu abantu barahebye birumira ku biti ibitunguru ubu ntibikigiriye biva n'iyo bijya bireze abantu bahora babishorera byahora bigenda bikajabuka bikajya hariya hakurya mu rwanda tugahanahana ibidandazwa amakinga abafite amakinga akabishora abafite imiduga bakabitwara mu miduga ariko ubu abantu barishwe n'ubukene kubwo kubura aho badandariza bahashorera ibidandaza byabo ibyo rero birateye ingorane abanyagihugu ubu niyo urima umutahe ugwaye kuko ntushobora kuronka nayo uhemba umukozi umutahe wawe ugaherayo ibyo wimbuka aho bishorera hano iwacu naho ntabwo bashobora kubifungura ngo babirangize ko ni byinshi rero ibyo birateye abanyagihugu ingorane ubukene ni bwinshi iyo urimye urabura uhemba umukozi n'abana akaba ibyo bafungura kandi warimye wimbuye ukabura uko ubigenza ibyo rero byaduteye ingorane cyane hano muri aya makomine yacu cyane cyane muri komine yacu ya rugombo ku byimburwa tuhimburira bikabura iyo biva n'iyo bijya ubu nta bintu tukirangura mu rwanda nta bintu tugishora mu rwanda n'abanyarwanda nta kintu bakiza gutora ino bahora baza bakarangura indagara bino bagashorayo imboga bagashorayo indagara bagashorayo imikeke bagashorayo imboga mbisi imikaka ariko ubu ntabwo ikijyayo ubu rero ibijyanye no kudandaza byarahagaze nta kantu na kamwe gishobora kurangura mu rwanda niyo ukazaye ntibikunda ntushobora gutandukana ikiro kimwe cy'isukari ntibikunda ikiro kimwe cy'indagano ntushobora gutandukana kuri doane ntibikunda urumva rero ubu harabaye inzankano ni ukuvuga ahanini icyo navuga ni uko abarimyi twarasubiye inyuma ku mpamvu y'uko hari ibintu twashorera mu rwanda ubu ntabyo tugishorera mu rwanda urumva ko aho dutegerezwa gusubira inyuma n'abadandaza bahora badandaza ibintu bimwe bimwe ngaha by'ibifungugwa by'ibiki hirya no hino bose twarasubiye inyuma ku mpamvu y'uko eh, umuhora urumva ko warugawe <laughs> urumva ko nta kuntu twotera imbere kandi twarasubiye inyuma ibyamwa indimu usanga zabariye ku biti twararonka ibiraka byo gusoroma indimu n'abadarisite twabijyana i rwanda dukora amafaranga gutunga umuryango uno munsi nta mafaranga turonka gutunga umuryango kubera ko inzira zugaye n'abaduhamagara ngo tuze gusoroma ibyamwa ntabwo babijyana biborera ku biti ibyo turimo byose nimba ari amatomati ibitunguru ibyo ndimu byose birama mugabo ko babirimye nta kazi tukironka kugira ngo natwe turonke amafaranga yo gutunga umuryango ntaho tubishorera byinshi birahomba nk'abari bari ku mupaka byinshi birabahombera kandi ugasanga n'abashoye baciye muri forode ugasanga bari bamwe baroha mu mazi kandi bakitwa n'abagwanyi kandi ari abantu bashoye ibintu byabo kubera inzara akavuga ati ngo reka mu mazi kandi byinshi byasha ku maduwani ibugurura amaduwani ibintu tugira umubano mu Rwanda no muri Kongo nk'uko bimeze amato ari kugwe neza amaduwani yo mu Rwanda frontiere ya Rwanda n'u Burundi bire kugwe abantu baze bashora ibintu byabo neza umutekano w'abarundi n'abanyarwanda bigaragare neza mu by'ukuri ibyo byose abanyagihugu ari abanyarwanda n'abarundi bishwe n'inzara cyane cyane kubera imipaka yugawe sepegeri twarayibona ariko ubu ngubu sepegeri yari yamaze gusambuka nta sepegeri igikora mu rwanda n'uburundi yari sepegeri ikwiye cyane rwose umuntu yaragenda agaca kuri duwane neza muntu mbere bamwatse ariko n'ubwo ugira akarangamuntu ukakarara sepase ubu ni ukugera umuntu ariko arakebeye bati baranyica baranyica baranyica bityo ntihabe baratusahura ibyo bigatuma rero abantu bishywa n'inzara n'imiryango ubu ngubu turafishe imiryango mu rwanda n'abanyarwanda bacu imiryango turi kumwe mugabo ngubu nta gusurana ndashobora kuba mfite data bukwe mu rwanda ariko ubu ngubu ndatinya naho yopfa sinojayo ndafite muramu wanjye naho yopfa sinojayo kubera ubwoba mfite ati buhava banyishyira mu nzira tubanire ugaye ntaho noca yari imigenderanire mu by'ukuri nka twebwe twarakuriye mu rwanda twagiye duhungutse turafite imiryango myinshi mugabo turafite agahinda kubera amaduwani bugaye turafite agahinda rwose nibugurura amayira dusura ni nk'uko byamye icyo nibaza ni ukuri harabaye ingorane kandi ingorane nyinshi mu miryango eh, duharuye ibitegwa na cyane cyane eh, byari bisanzwe bitunze ingo nyinshi na cyane cyane nk'ubu eh, murabona ko mufise umucungwe mu nsanzane mu micungwe murabona ko yahiriye hejuru yahora ishoka i rwanda ko ntitwari dufite isoko aha rero iwacu i burundi ntabwo twari bwagere ku rugero y'uko eh, twihingurira ibyamwa kumbure dukoresheje eh, ubuhinga bwa kijyambere kumbure twosaba mbere na leta y'u Burundi kuyorondera cyane cyane n'ayo mahinguriro y'u rwanda kuko barabishoboye ko n'ibihugu ubona ashaka eh, dufise cyane cyo tubasumbya cyane kanovera k'isi ariko kubera dufise umuhimbo mwinshi twe turabyasaka ihingurirwa ngaha ariko kuri iyo ngorane nk'amatomati intore eh, ibitunguru ibi byose wabishora i rwanda ntego nibyo leta yaradufashije kuronka mbere n'uyu mwembe wabonetse kubera leta nyine kubera yuko yagabanije ifumbire ku barimyi ifumbire yaboneka eh, ifumbire yaboneka ku giciro gitoya ariko bumve yuko ingaruka nziza z'iyo fumbire ni ukugwiza umwimbo urumva rero umwimbo waragwiriye ariko igihambaye rero ingaruka ibabaje mu miryango baca baraho bashorera ubwo rero izo ngaruka aho muca mu miryango hose ibyo nababwiye ibyo bitego nababwiye byahora bishobora kurwanira muri congo bamaze kuzibira ni imyidogo na kandi na leta ndazi ko benshi abaduserukira baramaze kubimenya yuko abanyagihugu bidoga ko bityo kintu wibaza iki nk'umuti abo banyarugombo babona ngo ni uko abategetsi b'ibyo bihugu bibiri bokumvikana kugira ngo abanyagihugu ari nabo babara gusumba abandi bashobore gusubira kugiranira imigenderanire myiza bisaba rero yuko izo ngingo zituma abantu badashobora guhanahana ibidandazwa cyangwa ngo abantu bashobore kugendanira muri ibyo bihugu zofurwa zigakurwaho kugira ngo ibihugu byacu bisure kandi kubana mu mahoro ndetse n'iterambere rishobore kandi kuboneka kuko umuntu ashobora kuba mu izinga umuntu ateza kumenya yuko ibihugu uno munsi ibihugu biteza kugira ni imigenderanire myiza hanyuma abantu bakabana mu mahoro gutyo iterambere rigakurikira eh, abadandazo ni ngombwa tuza gusubira inyuma twe nka twebwe turi hano ku mipaka urabye hari nk'igihe turonka ibintu ibiterwa byimbuka cyane nk'intore itomate amapasiteke ugasanga ngaha uri kurakigurisha ku mafaranga atarenze amajana atatu kandi wari kugishikana mu gihugu kibanyi ukakigurisha ku mafaranga igihumbi n'amajana atanu rero ni ngombwa yuko izo ngingo zifutwa hanyuma abantu bagashobora kandi kwiteza imbere hambere twatanga amafaranga amajana atatu ya jeto kuri duwane amakomine yegeranye werekana akarangamuntu ugaca ujabuka ukajya mu rwanda ukarema isoko imiryango ikarabana ufise ari nk'umugeni yavuye ngaha mu burundi akajya mu rwanda cyangwa abavuye mu rwanda akajya mu burundi hari imigenderanire ariko ubu ntibikunda kuko kugira ngo uje mu rwanda ndukunda resepase amafaranga menshi kujya gutemberera umuntu akajya gukata rese pasi y'ibihumbi mirongo itatu cyangwa arenga wafashe n'amati yo kujya kuyirondera i bujumbura bigafata nk'ibihumbi hafi mirongo itanu ntibyoroshye kugenderanira ubu imigenderanire yarahagaze nta muntu akigendera umugenzi nta muntu agendera umuryango ubu twaraheberanye n'umuntu arapfa ari nk'umuryango mu rwanda ugaheba ntujya kuraba kuko bigusaba uburyo bwinshi budashobora kuronga icyokorwa ni uko burya ntazi bazida kubitana amahembe mugabo ntiboca bagira urwango igikwiye ni uko Eh, abategetsi bacu bari bakwiye kurondera uburyo bakumvikana kugira ngo habeho imigenderanire nta umuntu umwe ntiyigira ni ukuvuga kuva kera narindi abantu bamye bagenderanira niyo abantu babana hafi mu mibano iyo batagenderanira haba hari ingorane nicyo gituma rero ibihugu iyo bihana imbibe birakwiye kugenderanira hakaba imigenderanire eh, ibiri hariya mu rwanda bigafasha abarundi biri mu burundi bigafasha abanyarwanda ibyo nibyo byo byadufasha eh, twifuza ko rero hubaha imigenderanire myiza abantu bagasubira bakaba urujya n'uruza abantu bakajya mu rwanda abarwanyi mu rwanda bakaza mu burundi ndetse no muri congo bikagenda uko kuko naho nyine usanga amenga hariho akantu katakimeze neza ariko icyo twifuza abanyagihugu ni uko imigenderanire isubira e, e, ikabandanya igatangura igasubira ikabandanya abantu bagasubira bakagenderanira amahoro agasesekara agasaga akuzura mbere agasaga aha mu bihugu byacu ibyo bari byiza cyane nibyo byadufasha ibyo bintu birakwiye kuhava kugira ngo eh, twongere tugire imigenderanire myiza abantu dukundane habeho urujya n'uruza nk'uko byahoze hambere ibyo ni byo twifuza abanyagihugu wibaza iki nyuma wumva yuko yari ko ari abantu bakumvikana cyane cyane ibihugu byacu bikumvikana kugira imihora yugurugwe aho abarimyi cyangwa abadandaza tukagerageza gusubira kandi gutera imbere mu bisanzwe ubu nta kintu cyane cyane twakunda kurima nk'itomate zajya mu rwanda ibitunguru byajya mu rwanda imicungwa yajya mu rwanda ubu by'ukuri ibyo byose ntibikijya mu rwanda kubera ingorane z'ibihugu bibiri byateye cyane cyane twebwe ariko ntitwamenya ibintu bya politiki kubera ntitureba abapolitisiye abapolitisiye bonyine nibo bazi ibyo bihaba ariko twebwe nyine tubona nyine yuko twebwe cyane cyane nka twebwe b'abarimyi ntibitujyohera kubona ibihugu bibiri by'ababanyi bishamiranye mu bisanzwe urumva ko umaze kuba n'abantu baca mu mazi urabona yuko abanyarwanda <laughs> babica umva ko bica abarundi bacu baciye mu mazi umva ko bariba nyine nka kujya nyine ko umudandaza avuga ati jewe narimye none nabuze aho ndandaza reka ace mu mazi ndabikunura nk'amakoyoko washika mu rwanda nawe kandi bakakurasa umva ko barashinabara nta leta y'u Burundi yoguma kandi yemera yuko abantu bosubira kuja mu Rwanda kandi babica ni ukuvuga twebwe abarimyi cyangwa abadandaza twosaba yuko abategetsi bose muri ibyo bihugu bibiri bokumvikana bakumvikana ku kibazo cy'ingorane zabo z'abapolitisiye nyine hanyuma twebwe tukagiranira imigenderanire twebwe abanyagihugu bato bato ko twebwe abanyagihugu bato bato yaba abarundi cyangwa abanyarwanda bato bato nitwe tugowe erega mu bategetsi yaba abarundi cyangwa abanyarwanda muri bo nta na kimwe nta nzara bo bafishe ariko twebwe abantu bato bato yaba abarundi cyangwa abanyarwanda bato bato nitwe dufishe inzara ko wumva ko nk'umunyarwanda muto muto yasumira ngaha mu burundi na twebwe abarundi bato bato hari ibintu twaja gusuma iwabo mu rwanda wumva ko twebwe bato bato nitwe tugowe ariko abategetsi yaba abarundi cyangwa abanyarwanda nta n'ikintu na kimwe kuri bo bibabwiye naho n'imyaka ijana yohera ibihugu byose bifishiye imishamirano kuri bo nta na kimwe bibabwiye ariko twebwe abato bato nitwe tugowe wibaza iki icyo nabivuga ko ni uko nubona ko amakungu yogira imishyikirano bakanywanisha igihugu cy'uburundi n'ic'u rwanda bikaba nk'uko byamye kuva na kera hose kuko abanyagihugu benshi bakenye kubera barema n'ibyo barimye bakaba babishorera yari imigenderanire abanyarwanda bararima bagashorana n'abarundi ariko ubu ngubu bisigaye bituborana twarimye amatomate twarimye n'imyumbati twarayironka abanyarwanda baronse imyumbati tukaba twayironse abarundi barimye imyumbati abanyarwanda bakaba bayironse ariko ubu ngubu inzara yarateye kuko ntitugira aho tubishora ibintu n'iyibonetse benshi barabipfana n'abakeneye aho basuma ibyo bakeneye ntibabironke dukeneye ko amakungu mu by'ukuri yo kumvikanisha leta Burundi n'iy'u Rwanda na Kongo nk'uko byanye na Tanzania n'Ubuganda mu by'ukuri kugira ngo umutekano uboneke neza nuko eh, iyo mipaka yose yorekugwa yo niko nicyo twebwe turanyagihugu twifuriza amakungu kwiye bidufashamo wibaza iki icyo nibaza rero gikomeye umuti nk'umuti ibyo bihugu bibiri byo kumvikana n'ubundi twasi twari dusanzwe twe twavutse dusanga bumvikana simbona rero mu kiringo cyo kutumvikana mu kiringo cy'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri hariho boca baza no guhanka imyaka tumaze tubona bumvikana byiza rero baba bategetsi babiri na cyane cyane batwara igihugu e, batwara ibyo bihugu bakumvikana kugira abanyagihugu babo babane neza ni hano wibaze ko iciye umunsi kirangiriye wakoze kudukurikirana shimire na jackson bahati yaganiriye n'abanyarugombo gushimire ko badukurikiranye akanese pablo bagiye wabona gutunganirije wibaze ko iciye umunsi gahunda kwikebanuye ushishikare gutegabira radiyo isanganiro njyewe icyo navuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro nukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki muritegurwa na radiyo isanganiro wibaza iki